la nazia palazzo de Celus, Portugaluio. La cent tria universala congresso o ciare en Lisbono, ciel in ciui ocoi la lococo, loca congressa comitato, proponas antao dum cae post congressa in excursoin. La propra Lisbono estas ege visitinda, sed ancao valoras la penon visiti la aliaen proponitaen locoen, la malnovaen urboen Porto cae Coimbro, la malgrandaen urboen Sintra, Obidos, Nazare, Battaglia cae Fatima, relative proximae a Lisbono, cae aliaen. Oni ancao proponas visiti la Nazian Palazzo de Mafra. Prigi aperis citie la 22 de novembro de 2016, articolo in quo mi mencies la palazzo de Queluz. Pri tiu palazzo mi hodiau aperigas in la esperanta retradio modifitan version de mia articolo antaue publicigita in la revue Brasila Esperantisto. La palazzo situas in la urbeto Celus, quiu apartenas alla municipo Sintra, cae distanzas ie circao decvin kilometroi de Lisbono. Oni povas vetturi tien per traino, cion oni prenas in la centro de la cef urbo, in la stazio Rossio. De la stazio domo de Celus, oni piet iras gis la palazzo dum dudec minutoi au prenas autobuson, au evidente taxion. Ciam oni alproximigas, oni vidas trans granda plazo belan construajon tute ros coloran. Mese de la mal plena plazo staras alta statuo de la regino Maria la Unua de Portugaluio. Verdire la rosa coloro estas no ie la plaza flanco de la construajo, quio estas la palazzo. Ie la alia flanco, la muroi estas parte bluai, parte blancai cae flavae in celcae locoi. Originale, ciui muroi estes bluae, sed poste ili estes farbitae per rosa coloro, ca in 2003 oni comences redoni la originalan coloron. La construado de la palazzo, fakte transformado de antaua construajo in palazzon, comencigis in 1747 pro ordono de la tiama portugala princo Petro de Braganza. Sia flanque lia frato, regio Josefo la unua, quio reges ecte 1750, ordonis che li restu in Celus, mal proxime de la Lisbona corto. Princo Petro igis regio Petro la tria in 1777, cae reges cune cun sia et zino regino Maria la unua. Ciam ties mensa sano malplibondigis post la morto de sia ezzo in 1786, si estis devigita logi in Celus. Cae ciam ocasis incendio in la regia palazzo de Iajuda, Ajuda, in Lisbono, in 1794, la palazzo de Celus igis officiala logeo de la regento Johano, posta regio Johano la Sessa, cae de lia familio. Ili vivis tie gis sia fugio al Brasilo in 1807, ciam la Franzoi invadis Portugaluion. Alia rilato con Brasilo esas la facto che la Brasila imperiestro Petro la Unua nascigis in 1790 cae mortis in 1834 in la palazzo de Celus. Ecte 1826 gi ne estis plu usata de la regia familio. In 1908 gi igis stata proprietajo cae ecte 1910 gi estas nazia monumento. Post granda incendio, Gi estis tute renovigata ecte 1934. Gi povas esti visitata, sed unu alo, la pavilono do, Dona Maria, estas reservita ecte 1957 al exterlandae statestroi, ciam ili faras oficialan visiton al Portugaluio. Ciel ocasis con grandae construajo e pacientetse, la palazzo ne estes construita ciel tutajo in unu iaro, sed iom post iom. Pro tio, gi havas diversain architecturaen stiloin, barocan, rococan, cae novclassicisman. Quelc foie gi estas nomata Portugala Versailo, quantcam multipli malgranda. La plei belae parto est sin dube la impona salone de la trono, la salone de la ambasadoroi, la salone de musico, la capelo cae la corredoro de azulejoi. Ne eblas prescribi la bellezzon. Cion tion oni devas vidi persone, au almeno sur fotoi. Alia grava allogajo esas la amplexae cae belegae giardenoi quelcae el ili franza stilae, cun artefaritae lagetoi, sculpturoi, fontano, eta aquofalo, ma longa canalo cae botanica giardeno. Mi recomendas rigardi la fotoin disponeblan in la interreto, cae dum via proxima estado in Lisbono ne forgesu visiti la Nazian Palazzo de Celus.